Сабота, мир и благослов ви пожелувам на сите драги браке и сестри. Ви благодарам што сакате да го споделам моето искуство со Бога со вас. Веќе 26 и пол години живеам во Америка. И покрај далечината и времето, ја сакам оваа прекрасна земја Македонија, како вчера да сум се преселила. Не сум ве заборавила, драги браки и сестри. Се уште ве сакам, мислам на вас и се молам за вас. Се чувствам некако да сум ја изгубила мојата татковина Македонија, туку да сум добила уште една, Америка, како да имам сега две татковини. Со мојот сопруг, кој исто така многу го сака Бога, се трудиме да го помагаме Божиото дело во двете татковини, и во Македонија, и во Америка. Нашите деца, имаме четири деца, од кои се, три се родени во Америка, ги воспитуваме да ги сакаат и двете татковини, и да ги ценат и култивираат и двете култури. Им нагласуваме дека иако растат и се родени во Америка – Откажување на нивниот македонски дел би било негирање на нивниот вистински идентитет и би ги оставило со недостаток на аспект од нивната личност, кој е незаменливо скапоцен и уникатен. Од тие причини многу ме боли што пред секој доаѓање во Македонија забележувам дека Македонија губи од својата специфичност и она што ја прави уникатна. Со тага во срцето се молам на Бога. Боже, дали тоа е Твоја визија за Македонија, за Америка? Да изгубат својата специфичност, својата индивидуалност, својот идентитет и суверенитет. Во светот денеска постои судир меѓу две главни визии, два погледа на светот Визија на глобалистите е дека цела Европа треба да се обедини и евентуално целиот свет да се стопи во една нација, со една светска влада, со една армија и една светска религија. Додека националистите веруваат дека нациите треба да се да го задржат својот суверенитет, работејќи заедно и кооперирајќи со другите народи кон светски мир – Но кога почна да судирот меѓу овие два погледа на свет, меѓу овие две визии, и што е уште, и што е уште поважно, што мисли Бог за нациите и која е неговата визија? Во Библијата читаме дека концептот за нации за прв пат се појавил во Битие десетата глава, веднаш после потопот, кога е запишана листата на нациите. Овие нации Господ ги подали според земјата, јазикот и семејствата. Во Битие во 10 глава, 5 стих, 20, 31 и 32 стих читаме. Од нив се растргна царо, острови на народи во земите нивни, секој според јазикот свој, според родот свој и народот свој. 21 стих тоа се синовите хамови, според семејствата нивни, според јазиците нивни, во нивните земји и во народите своји. Тоа се симовите синови, според семејствата нивни, според јазиците нивни, во нивните земји и нивните народи. Тоа се семејствата на синовите Ноеви, според нивните родови и според јазиците нивни. Од нив се разделија острови на народи, во земјата по потопот. Од овие библиски стихови заклучуваме дека Бог ги создаде нациите и народите. Но дали е Божја волја да луѓето се концентрираат и живеат во големи градови со високи кули? Во Битие, првата глава, 27 и 28 стих читаме. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој ги создаде во Божи лик ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече Бог, плодете се и множете се, и наполнете ја земјата, и починете ја. Но луѓето одлучија да не го слушаат Бога и се концентрира во, во региони, каде, во градови, каде атмосферата е загадена, каде е бучно и задушливо, и каде влада е корупција, неморал и разврат. Во Битие 6 глава и 5 стих читаме дека моралот, неморалот и корупцијата се проширија низ целата земја. И веде Господ Бог дека лошотиите на луѓето на земјата се големи и дека сите мисли и помисли на срцата нивна беа зли во секое време. Злото толку се прошири на земјата, што, што Господ мораше да дозволи да биде очистена со потопот. После потопот, Господ ја повтори својата заповест од Битие 1 глава 27 и 28 стих. Во Битие 9 глава 1 стих читаме Господ Бог ги благослови Ное и неговите синови и им рече Плодете се и множете се и полнете земјата и владете. Но наместо да ја послушаат Божјата заповест – и да се распрснат по земјата, да ја исполнат и завладеат. Човештвото повторно одлучи да се спротистави на Божјата волја и да се концентрира во еден регион. Луѓето најдоа долина во земјата Сенарска, каде почнаа да градат град и една висока кула со во неговиот центар која требаше да достигне до Бога. Во Генесис 17. глава, првиот до четвртиот стих, читаме. По целата земја имаше еден јазик и еден говор. Ако кога отидоа на исток, најдоа рамнина во земјата Сенарска, да се населија таму. И си рекоа меѓу себе, ајде да правиме тули и на оган да ги печеме. И има тули место камен и смола земјана место вар. Потоа рекоа, Сега да созидаме град и кула високо до небото и да се здобиеме со име, пред да се растуриме по лицето на целата земја. Од овие библиски стихови гледаме дека целта на луѓето што ја града кулата не беше да го величаат Бога, туку себе си, што е основа на секоја човечка религија. Тие мислеа дека со нивното заедништво ќе најдат сигурност, може би од страф, секјавајќи се на потопот. Но таа сигурност беше лажна, бидејќи не беше заснована на Бога. Нивната потреба да се обединат не беше заснована врз племените пореви, врз љубовта кон Бога и ближниот, туку беше базирана врз страв и во потребата да му се покаже на универзумот и на Бога дека човештвото може да постигне величина самото и дека не му е потребен Бог. Градењето на градот, а посебно на Бабилонската кула, беше символ на човечките напори да дојде до небото без Бога. Градот беше наречен Бабел на акадискиот или староасирско-бабилонски јазик, тоа значи врата или порта до Бога. Значи, кулата бабилонска беше еден друг портал, една човечка порта која води до небото, а не подпирање на Господа, како единствен начин, единствен портал да се дојде до Бога и небото. Во Библијата Исус вели во Јован 10 глава 9 стих – Јас сум вратата. Кој ќе влезе преку мене ќе се спаси. И ќе влезе, и ќе излезе, и пасе што ќе најде. Во истата глава во првиот стих Исус вели Вистина, вистина ве велам, кој не влегува низ вратата во овчето трло, а прескокнува другата страна, крадеце е и разбойник но луѓето и ден денес се обедуваат да влезат во небото на задната врата, а не преку Господа. Со човечки напори и без да му дадат фала и слава на Бога. Како во времето на градењето на Бабилонската кула, човештвото уште еднаш е на пат да се прогласи себе си за Бог. Слично како и тогаш, денес и денес, модерното човештво сака да постигне единство и мир без Бога, преку обединување на Европа и целиот свет под еден нов светски порадок, поточно стар светски поредок. Новобитие во 11 глава од 5 до 7 смик читаме дека Бог е против светска влада, една светска влада и една светска религија. Господ слезе да ги види градот и кулата што луѓето ги градаа. И Господ рече, ете, еден народ се и имаат еден јазик. Но еве што почнале да прават и нема да се откажат да го направат тоа што наумила. Ајде да слеземе и да им го збркаме јазикот нивни, да не се разбираат еден со друг што зборуваат. И така Господ ги растори по целата земја и престанаа да го градат градот и кулата. Затоа се нарече Бабилон – зашто таму Господ ги збрка јазикот на целата земја и од таму ги растури Господ по целата земја. Како одговор на човечкиот обид да воспостави една светска влада, Господ им ги збрка јазиците. Дока кадискиот збор Бавел значеше порта кон Бога, еврејскиот збор Бавел значи да се збрка, Преку создавањето на јазиците, Господ ги принуди луѓето да се групираат по диалекти и да ја исполнат неговата волја, да се распрснат и да ја исполнат земјата. Долго луѓе во светот денес веруваат дека сите светски проблеми може да се решат со една светска влада и една светска религија – Тие тврдат дека Бог е сепаратиста и дека креирал дивизија со формирањето на нациите, народите, етничките групи и јазици. Тие неправедно го обвинуваат Бога дека е употребил тактиката да виде един или подели па владај, стратегија која всушност ја користат силите на злото, кои сакаат да завладаат и да го контролираат човештвото. Кога размислуваме за една светска влада, една светска нација и една светска религија, ние замислуваме свет без граници, без зидови, велат попорниците на глобализмот. Ние не треба да градиме зидови, ние треба да градиме мостови, ние треба да се здружуваме, велат тие. Но проблемот е во тоа што не живееме во идеален свет, туку свет во кој принц е непријателот сотоната. Во Јован 14 глава 30 стих читаме Исус вели Иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Во второто послание до Коринтијаните, четвртата глава и четвртиот стих, апостол Павле вели дека на неверните кои не го познаваат Бога, ним вика Богот, Богот на овој свет им тоа е сотоната, им ги заслепи умовите нивни, за да не ги освети светлината на Евангелието, за славата на Христа, кој е образ на неведливиот Бог. На прв поглед гломавизмот не изгледа туку лошо, меби, може би изгледа дури како тој идеален свет. Глаголизмот како да има одговор на светските финансиски проблеми – бидејќи нуди еден светски економски и политички систем. Тој исто така нуди и светски мир, преку обедувнување на сите светски религии во една. Но тоа е само наведом, површно гледано, зашто од историјата знаеме дека од времето на Вавилонската кула до денес новиот светски порадок, поточно стариот светски порадок, беше исправа многу пати, но секогаш безуспешно. Било да се работеше за Вавилонското царство 600 години пред нашат Христа, за Медоперсиското, за Македонското или Римското, сите овие обиди за глобализација беа форми на милитаристичко, империалистичко освојување и сите овие обиди пропаднаа. Внимателно и подлабоко истражување со молитва – ни, за, ни, раз, ни разоткрива дека како за дека како во минатото, така и денес, позади модерниот глобализам стои една јака политичка агенда, која е спиритуално мотивирана, но не од нашиот Бог, туку од непријателот на човечката душа, сотоната – се работи за едно партнерство меѓу земјите на светот преку Обединетите нации и светските религии преку Ватикан, кој формира едно несвето заедништво, кој нема за цел да му донесе слава на Бога. Како што Бабилонската кула ја разоткри опасноста од една единствена тоталитарна влада, водена од една диктаторска фигура – која во тоа време беше Нимрод. Така идејата, современата идеја за една светска влада, со еден единствен економски политички систем, со една армија и со една религија, ја разоткри опасноста да со целиот свет за влада е тоталитарен, авторитативен политички режим. Библијата вели дека Бог е љубов. Тој не е сепаратиста, како што тврдат глобалистите. Тој не контролира, туку секојаш дава максимална слобода на избор. Во колку Господ самиот не се симна на земјата и не ги фор... во времето на крадењето на Вавилонската кула, и не ги формираше нациите, и не ги распрснеше ни светот, таа зла, тоталитарна, корумпирана влада ке завладееше и ке го контролираше целиот свет. Со креирањето на нациите, Господ му донесе мир на човештвото и го спречи да повторно се уништи самото себе си, како за време на потопот. Креирањето на нациите беше на висина Божи благослов и видлива манифестација на Божјата грижа, заштита и љубов за човештвото. Како христијани е важно Да не заборавиме дека Господ ги крираше сите овие различни нации, култури, јазици и етнички групи. И дека е негова желба да ги види сите тие народи, култури и етнички групи спасени, славејќи го Бога пред неговиот престол. Во Откровение седмата глава, во 9 и 10 стих читаме. Потоа видов и ете големо мноштво народ, но никој не можеше да го изброи, од сите народности и племиња, и народи и јазици. Како стојат пред престолот и пред јагнато, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во рацата. Воскликнуваа со голем глас, спасение на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнато. Го, Бог го прати својот единствен, еднороден син Исус, не за да го осуди светот, туку да ги спаси нацијата на светот. Во Јован третата глава 17 читаме Оти Бог не го испрати свој син во светот да му суди на светот, туку да светот се спаси преку него. А Исус ги прати своите следбеници до нациите и народите – Во Матеја 28 глава 19 стих читаме. Направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги, те, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи да пазат се што сум ви заповедал. Се разбира дека овие нации и култури, како и нашата соствена, како резултат на падот во грев, се полни со грешни, погледи, ставови, идоли и суеверија. Но нашиот Господ Исус Христос умре за нив, како и за нас. И тој ги сака со една страстна љубов. И не повикува и ние исто така да ги сакаме и да им сведочиме за Божијата љубов кон нив. Во Исаја 49 глава, од 15 до 16 стих читаме – Може ли жена да го заборави породот свој, а да не се смилува на чедото од утробата своја? А и кога би те заборавила, јас тебе нема да те заборавам. Ете, на своите дланки сум те забележал, твоите зидишта се секогаш пред мене. Исто како што нас, како индивиди, Господ не сака со неизмерна љубов. Исто така, Ги сака и нациите со таква иста неизмерна љубов и сака да им сведочиме колку е прекрасно кога нацијата, како индивидуата, го одбере Господа за својот Бог. Во Псалам 32 глава 12 стих читаме Блажен е оној народ на кој Господ му е Бог и луѓето кои тој ги избра за наследство свое. Изборот на Господа за Бога секогаш носи безброј благослови. Во Исаија 60 глава 18 цик читаме: Нема веќе да се слуша насилие во земјата твоја, ниту опустошување и разорнување. Пределите свој и зидовите свој ќе ги нарекуваш спасение и портите свој слава. Но исто така Бог сака да ги поменуваме нациите за доаѓањето на Божите судови, во колку се подпираат на лажни идоли, а не на Господа за своето спасение. Во Псалам 96 глава, 4, 5, 11, 12 и 13 читаме. Зошто Господ е велик, предостоен е за фалба, страшен е Он на сите богови. Ништожни се сите богови на народите, Господ ги создаде небесата. Нека се развесели небото и возрадува земјата. Нека се развижи морато и она што го исполнува. Нека се радуваат полињата и се што е на нив, да лекуваат сите дрвја под добравите. Пред лицето на Господа, зашто иде, зашто иде тој, иде да и суди на земјата – ќе му суди на светот по правда и на народите според својата вистина. Во Исаја 60 глава 12 стих читаме Зашто народот и царството кои нема да сакаат да ти служат, ке загинат, и таквите народи ке бидат сосама истребени. А во втората книга Летописи, седмата глава, 14 стих читаме – Ако мојот народ, кој се именува со името мое, се смири и почне да се моли, да го бара лицето мое и се одрати од своите лажни патишта, јас ке чујам од небото и ке му ги простам кревовите негови и ке ја излечам земјата негова. Тоа е Божјата ветување и Божјата визија за нациите – Тој сака во светот да владае мир и меѓу луѓето добра волја. И не е негова волја да народите и нациите ја изгубат својата индивидуалност и специфичност. Разликите во културата се за наше добро, за развој на нашиот карактер, за да можеме да научиме да цениме луѓе кои се разликуваат од нас, со различни култури и погледи на свет, со различни обичаи и традиции, Ние треба да научиме да не ги осудуваме и критикуваме луѓето или народите само затоа што мислат, изгледаат или зборуваат поинако од нас. Како што Господ создал камења со различни бои и облици, свекиња со најразлични мириси, птици со различни песни, така создал и различни нации и народи, да секој му донесе слава на свој специфичен и единствен начин. Секоја нација има свој индивидуален и различен аспект на Божјата слава. И овој специфичен дар, ова, унек, ова богатство, Господ сака да го разоткрие и развие. Зашто откако славата на Бога ќе се разоткрие во тој народ или нација, што е свойствена само за таа нација и ниедна друга, тогаш днината и репутацијата на таа нација ќе се променат. Во Исаија во 61 глава, 7 стих читаме. Заради, заради што бевте посрам, посрамени, двојно ќе ви биде дадено. Поради навредувањето, тие ќе се радуваат на својот дел, зашто во земјата ќе добиат двојно. Вечна веселба ќе има кај нив. Божјата визија не е да Америка, Македонија или било која друга нација на светот бараат спас и да се подпираат на човечки организации, како што се тоа Европската заедница, Обединетите нации или НАТО, туку да се подпираат на, на, на нашиот прекрасен спасител Исус Христос, кога даде свој живот за нас и само во него да, и само него да го прославуваат. Исус самиот рече во Јован 14 глава, 6 стих. Јас сум патот, вистина и животот. Никој не доаѓа кај таткото, освен преку мене. Сега сакам да споделам со вас едно интимно искуство што го имав со Бога. Пред 20, 2,5 години бев многу исполната Исплашена за судбината на моите две татковини, за судбината на нашите деца, бијќи мислев дека ќе дојде до светска војна. Многу се молев и постев, и некогаш по цели ноќи проведував во посредничка молитва. Еднаш бев толку очена, што одлучив да одам пред Бога, да се молам за мир, за во небесната судница – Од Библијата знам дека ние луѓето не сме само тело, туку дух, и во духот можеме да одиме во небесната судница. Тоа го правеше Исус, дока живееше на земјата, која се молеше со своите ученици. Во мојата молитва се молев да Господ ми даде бела облека, за да можам да одам да се појавам пред таткото. Но горчливо заклакав кога видов дека во мојата визија дека мојата облека беше бела, но беше на неколку места многу извалкана, а некои места дури беа многу темни, скоро црни. Но нашиот мил спасител кој беше до мене, ме тешеше и ме, ми го подари, го соблече својот црвен шал и ме, увит, ме, ме увитка со него. Тоа како символично да представуваше да како да сакаше да ме очисти со својата крв. И мојата облека стана бела. Во мојата визија јас и Исус заедно со најдовме пред престоот на судијата, нашиот небесен татко. Но тамо беше непријателот, обвинителот на човечките души, кој не обвинува дење и ноке. И тој ме обвинуваше пред таткото дека и поротата, дека не заслужувам да се застапувам за никого, а камоли за наци. Ги набројуваше сите мои мани и недостатоци, сите мои гревове. Јас се сложив со него, со обвинителот, дека сето тоа е точно, но дека се молам и застапувам не јас, туку Исус. Дека Исус умре за овие за нашите деца, за, за овие народи. Тогаш влегов во Исус и Исус наместо мене продолжи, продолжи, продолжи да се моли на таткото. Бог бе внатре во Исус и ја чувствував неговата огромна љубов, неговата тага и болка за нациите во светот. Господ ги креваше своите раца и ги покажуваше раните на љубовта пред таткото и породата. Во тој момент таткото стана од престолот и му нареди на сотоната да, да го напушти, да ја напушти судницата и да оди во абисот каде што ќе го чека своето судење. И видов дека во моментот кога Бог стана, неговиот престол се продолжи и подножето му се продолжуваше, продолжуваше до земјата и допре до Македонија. И во Македонија стана подножена Божиот престол, а Америка ја видов целата светла, без никаква темнина. Ова беше моје искуство, драги браке и сестри, со кој сакам да ве охрабрам и да ви дадам надеж и да ве потикнам да заедно се молиме како што не учеше нашиот Спасител Исус. Туку молете се и вие вака, Татко наш небесен, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и во Македонија, и во Америка, и во целиот свет.